Fredagsfrallan med Jan Holmbom presenteras av Innebutiken och Audio Video i Tranås. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits FM. Ja, hörni, god morgon. Fredagen dagen för Nobeldagen och vi tänkte köra en fredagsfrallan special om årets Nobelpristagare i litteratur, Bob Dylan.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 Klockan är 13.00. Dörren in till salen öppnas och Svenska Akademins ständiga sekreterare Sara Danius kliver in och läser upp följande meddelande. Nobelpriset i litteratur 2016 tilldelas Bob Dylan som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångartraditionen. Spridda applåder. Förvåning. Annorlunda. Va? Sedan blev det tyst. I salen. Men också tyst från pristagaren själv, Bob Dylan. Långt flera veckor senare hörde han av sig. Ja, det är inte konstigt. <laughs> Egentligen är det helt naturligt när man givit ett av världens mest prestigefyllda litteraturpriser till en man som hela sitt liv mer eller mindre valt att gå sin egen väg bort från populariteten. Bob Dylan föddes som Robert Zimmerman i Dallas, Minnesota 1941 och men hans album The Freewheeling Bob Dylan som kom 1963 det blev nyckeln till hans genombrott. Och med låtar som Blowing in the Wind följde han upp succén genom att släppa albumsviten Bringing It Back Home. Och eh, under hela sin karriär så har Dylan hunnit med 35 studioalbum och 13 konsertalbum. Samt verk inom andra genrer som måleri och poesi han räknas som en av den moderna tidens största musikikoner. <laughs> sedan 1988, det vill säga 28 år i år, han befunnit sig på turné. En och samma. The Never Ending Tour. Men eh, som sagt, genombrottet kom alltså med Blowing in the Wind. Fast den låten brukar räknas som en protestsång tar den upp eh, filosofiska frågor om fred och krig och frihet utan att försöka ge några konkreta svar. Väldigt typiskt Dylan. Refrängen The answer my friend is blowing in the wind har beskrivits som ogenomträngligt dubbeltydning. Antingen så är svaret så enkelt att det finns framför ditt ansikte eller så är det obegripbart och ogripbart som vinden. Tidningen Rolling Stones utnämnde 2004 Blowing in the Wind till världens fjortonde bästa låt genom tiderna.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 The answer is blowing in the wind. Fredagsfrallan. Bob Dylan, Blowing in the Wind. Du lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM. 97,8 som en bygg med mig Janne Holm och idag är det fredagsfrallan special om Bob Dylan. Ja, det dröjde inte länge efter att han hade blivit till, att hade blivit tillkännagivet att han skulle få Nobelpriset i litteratur så var det så många som redan reagerade och sa hur kan man ge en popartist Nobelpriset i litteratur? Popartist? <laughs> ja, de har ju inte förstått någonting. Bob Dylan han är han är så mycket mer än, än det och till skillnad mot popartister kanske i, rent generellt så betyder texten allt för Bob Dylan och musiken finns liksom där som ett sätt att föra fram texterna. Alltså man kanske kan jämföra det till och med med en sån cool 1700-tals snubbe som vår svenske Carl Mikael Bellman. Där är ju texterna allt samtidigt som han lyckas klä det i en vacker musikalisk skrud. Precis så är det med Dylan också. Eget, egensinnigt. Farewell, Angelina. The bells of the crown are being stolen by bandits. I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow. Farewell, Angelina. The sky is on fire. and I must go. Farväl Angelina, kungens bjäll av guld har rövats bort men jag hör den, hela rymden är full av klockornas klämtan och trummornas dån. Farväl Angelina, se skynster i brand bort härifrån. Kom inte med klagan, vår tid är för kort. Allt är ju som förut, bara jag har gått bort. Kvar står klippan vid havet, där stormvågen slår. Kvar vill Angelina se himlen Kungens knäktar och damer sveps bort av en vind. 52 svarta häxor står vakt vid hans grind. Alla tärningens ögon till blindhet slöts. Farväl Angelina, se molnen rämna. Väl mött när vi möts. Sju rövare nalkas på slavrod galär. De kommer med knivar och gangstergevär. Och grannarna hurrar för brinnande by. Farväl Angelina, se skyarna blekna, Jag måste fly. King Kong och hans älvor dansar runt på vår gård. Chicolos dansar tango och reser en vår. För att ingen ska blygas för vad som blev gjort. Farväl Angelina, se himlen råder, min flykt må ske fort. Maskingevär knattrar, kanoner spyr eld. Och tiden blev hejdad när bomben blev fälld. Kalla mig vad du vill, du får tro vad du tror. Farväl Angelina, se skyn exploderar. Jag vill söka mig ro. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits FM. Ja, det där var Lundell som sjöng eh, den svenska översättningen gjord av Gösta Rybrant och då hette den Farväl Angelina. Mikael Wiehe eh, gjorde en egen översättning eh, lite senare. Adjö Angelina. Adjö Angelina. Min kronas juvel har blivit stulen av tjuvar. Jag måste följa dess sken. Trumpeterna klagar så dystert och dovt. Adjö, Angelina. Himlen står i lågor och jag måste gå. Det finns inget som jag ångrar eller önskar tillbaks. Det finns ingen orsak till hämnd eller hat. Två stolar står tomma på en vindpinad strand. Adjö, Angelina. Himlen har ändrats. Man får gå dit man kan. Ja, ja det, då tycker jag nästan att man kan få eh, Nobelpris. I litteratur. Men eh, Dylan han är ju en mångsysslare. Han är ju singer-songwriter, författare, regissör, poet, gitarrist, keyboardist samt inte minst munspelare. Och dessutom början på 2000-talet. Eh, DJ i radion, självaste BBC. Alltså Dylan har varit en frontfigur inom populärmusiken i närmare 50 år. Oftast beskriven som en levande legend inom rockmusiken. Han har faktiskt börjat skriva sin självbiografi. 2004 så kom den första av hans memoarer. Ja, den första av tre, men det har ännu inte kommit några fler än den första. Oj, det är så intressant, för i den boken så beskriver han det tidiga 60-talet men skriver väldigt lite om mitten av decenniet. Alltså då han var som mest berömd. <laughs> det är ganska spännande på något sätt. Och det känns som att han på något sätt hela tiden har velat vara mer eller mindre inkognito. Det kan förklara varför han varför han egentligen inte vill komma till Stockholm eller inte kommer till Stockholm. Han, han har ju liksom älskat att, att agera under pseudonymer. Faktum var att eh, han har ju, 1963 eh, när han hade den här brottarhitten med Blowing in the Wind då avslöjade tidningen Newsweek att Bob Dylan inte var som han själv hävdade en vagabond från New Mexico utan istället Robert Zimmerman <laughs> en man med judisk påbrå från, från Hibbing i Minnesota. Och det är ju så här att under hela sin karriär så har han han intagit många roller som politisk folksångare, countryartist, dandy, på nyttfödd kristen och nu senast butters, <laughs> vad ska man säga, buttersångare med charmörmustasch kanske. Och, och Dylan har också haft många alias. Elston Gunn, eh, Bl Blind Boy Grunt, Bob Landy, Tendham Porterhouse, Robert Milkwood Thomas, Lucky Wilbury, Boo Wilbury, Jack Frost och Sergej Petrov är bara några utav alla de alias som han har tagit sig när han har dykt upp i olika sammanhang. Eh, men eh, han är ju också eh, jag tänkte, jag, tänkte skulle spela jag tänkte vi skulle spela Knocking on, on Heaven's Door och det, det är rätt cool också, alla de här aliasarna som han har varit han har dessutom haft en filmroll. Han spelar den mystiske knivkastaren vid just namn Alias i eh, Sam Peckinpahs film Pat Garrett and Billy the Kid. Och här, är faktiskt Knocking on Heaven's Door är ett av soundtracken till filmen med samma namn från 1973. Varsågod.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 Knock, knock, knocking on Fredagsfrallan med Jan Holmbom presenteras av Innebutiken och Audio Video i Tranås. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits FM. Ja, knocking on. Det var Chris Kristoffersson som spelade huvudrollen i Ljusan Peckinpahs uh, eh, film Pat Garrett and Billy the Kid. Men, men uh, Dylan hade en liten biroll där som en mystisk knivkastare vid namn alias ah, Knocking on Heaven's Door. Ja, ah, den är ju tung. Men det är klart, idoler har också eh, idoler. Alltså man kan ju fundera på vad influerar och influ har influerat Bob Dylan och svaret på den frågan är väl ganska, ganska enkelt. Allt. Alltså det verkar som att han har liksom bara varit en tratt emot är en tratt emot omvärlden och liksom tar in allting och processar det på något sätt. Och nu på senare tid så har jag ju alltså, han säger att hiphoppen är kanske och hiphoparna är kanske de riktigt intressanta berättarna inför framtiden. Men eh, vi, kan, vi ska gå åt andra hållet. Vi backar långt tillbaka och så ska vi lyssna på eh, några, några, rader av Blind Will McTell, den bluessångare och bluesartist som kanske Bob Dylan högaktar mest av alla. Vi lyssnar. Det här är långt tillbaka i tiden. I got to crawl. detta Blind Will McTell och det, uh, det har, finns till och med en låt uh, med den titeln i, i Bollans i Dillans, Bollans, i Dillans digra repertoar. Men det är klart han hade också väldigt mycket influenser till och från ifrån countrymusiken och en av hans absolut trognaste vänner, de var vänner i över 40 år, det var Johnny Cash, The Man in Black och faktum är att de spelade egentligen bara in eh, en enda gång tillsammans men eh, de hade ett, ett tydligtvis ett, ett väldigt eh, nära, vän, nära vänskap där de diskuterade och resonerade och när, när eh, Johnny Cash gick bort 2003 så skrev Dylan väldigt, väldigt varmt om sin, om sin vän Johnny Cash. Han sa att det Eh, att det, det, var på något sätt en del av den mänskliga själen som, som gick i graven där var med. Eh, Johnny Cash. Då måste vi väl nästan spela någonting Johnny Cash. Vi spelar kanske Det nattsvarta. För precis innan sin död spelade Cash in en cover av eh, låten Hurt. Som ursprungligen är skriven av Trent Reznor. Och Trent han, han är ju då eh, amerikansk musiker och grundare av bandet Nine Inch Nails. Och han var, han, var, han var först väldigt tveksam till att eh, Cash eh, gjorde den där covern. Men sen såg han videon och den gjorde sånt intryck på honom att han började gråta. Och enligt själv, eh, honom själv så var det som att förlora en flickvän. Låten var inte längre hans utan levde ett nytt liv i händerna på på en musiklegend. Och faktum är att denna Trent och Bob Dylan, deras vägar har också korsats. Men vi börjar med att lyssna på Hurt av Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? my sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt. of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear you are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again. should find a way Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits FM. Ja, du lyssnar på Fredagsfrallan, morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 som en byggd med mig, Janne Holmbom. Och idag är det Fredagsfrallan special om årets Nobelpristagare i litteratur, Bob Dylan, som eh, under Nobeldagen imorgon inte kommer till Stockholm och vi vet fortfarande inte vem som ska läsa hans Nobeltal. Ah, det ska bli spännande att se. Hörrni, eh, det här var ju nu senast spelade vi Johnny Cash eh, Hurt och det var ju faktiskt Trent Reznor som har, som eh, har skrivit den låten. Och Trent Reznor, han var ansvarig för soundtracken till eh, den fruktansvärda filmen Natural Born Killer som kom eh, mitten på 90-talet. Eh, regi av Oliver Stone. En brutal, brutal destruktiv kärlekshistoria kan man väl säga också. Verkligen brutal. Men där eh, jobbade faktiskt eh, Trent också tillsammans med eh, Bob Dylan som har en låt med där. You belong to me. Den spelar vi nu. the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old. and I feel that pain. See the jungle when it's wet with rain. Just remember till you're home again. You belong to me. I just wanted to tell you I love you and I miss you. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits FM. Mm. Ja, hörni ni, eh, Bob Dylan. Det finns, det finns ju så... Alltså problem när man ska göra ett sånt här program så tänker man så här, men vad ska man välja då? Det finns ju hur mycket som helst. Jag vet inte, jag såg någon siffra. Det, det, det, han är ju ingen Tore Skogman. Han har inte skrivit tusentals låtar i alla fall som är utgivna, men jag såg någon siffra på att ja, alltså utgivet det är någonstans närmare 600 600 låtar tror jag. Jag vet inte om det kanske stämmer. Jag törs inte ta gift på det. Men eh, han kommer ju inte. Varför kommer han inte? Det är ju oförskämt var det någon som sa. Det är ett slag i ansiktet. Äh, lägg av sig Ulf Lundell. Ulf Lundell han har oftast sanningen. <laughs> ja. Och det är ju så här. Han är, alltså det är ju den omöjliga Bob Dylan. Det är ju det, är det som är själva det är det som är Bob Dylan på något sätt. Han är, han är svår och oförståelig och svårtolkad. Det, det bara är så. Jag tänkte spela en låt nu som heter Maggie's Farm och det är en låt som eh, Dylan skrev ganska tidigt, 65. Och <laughs> det, det, det, det är lite speciellt med den här låten det är att det här är en av Dylans absolut första elektriska låtar eller elektrifierade då han faktiskt gick bort ifrån liksom protestsången och, och den här folkmusik eh, med en akustisk gitarr. Och, och, faktum är att den, den här låten är jättesvår att förstå men det finns de som anser att det här handlar just om att Dylan, Dylan slutar med folkmusiken och inte umgås i de kretsarna längre. Alltså själva Maggie's Farm ska då liksom föreställa livet kring folkmusiken. Eh, det är faktiskt så att USAs president Barack Obama, eh, ni vet han, när de de har ju fortfarande en riktig president där, berättade att Mags Farm, det var en av hans favoritlåtar att lyssna på under, under valdagarna, under kampanjdagarna tror jag inte kanske. Men i vilket fall som helst, när han framförde den här låten första gången 1965 så gjorde han det på Newport Folk Festival dessutom, mitt i, i eh, folkmusikens eh, hjärta på något sätt va. Och publiken <laughs> buvade, inte bara för att han hade gått över från folk eh, till elektrisk musik utan också för att ljudkvaliteten var så dålig att man eh, knappt kunde höra vad Dylan sjöng. Men på den här upptagningen kan man faktiskt höra vad han sjöng. Lyssna på texten, den är gudamenådad. Shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm. door. the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. leave and I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits FM. <laughs> Okej, okay, ja, det, det finns, kan man skriva bra musik med bara ett enda ackord? Ja, det är klart att man kan, i varje fall om man heter Bob Dylan. Här kommer Ballad of Hollis Brown. Fantastisk låt. Den här har inspirerat många. Hollis Brown, he lived on the outside of town Hollis Brown, he lived on the outside of town. With his wife and five children, and his cabin broken down. He looked for work and money, and you walked a ragged mile. You looked for work and money, and you walked a ragged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy, they're a tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're a tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why with every breath you breathe. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. If there's anyone that knows, is there anyone that cast. He prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. He prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. Your empty pockets tell you that you ain't got no friend. Your babies are crying louder now, it's a pounding on your brain. Your babies are crying louder now, it's a pounding on your brain. Your wife screams are stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black, there's no water in your well. Your grass is turning black, there's no water in your well. You spent your last long dollar on seven shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Your eyes fix on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is a bleeding and your legs can't seem to stand. Your brain is a bleeding and your legs can't seem to stand. Your eyes fix on the shotgun that you're holding in your hand. There's seven breezes blowing all around the cabin door. There's seven breezes blowing all around the cabin door. Seven shots ring out like the ocean's pounding roar. There's seven people dead on a South Dakota farm. There's seven people dead on a South Dakota farm. Somewheres in the distance, there's seven new people born. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits FM. The Ballad of Hollis Brown med Bob Dylan och det är klart att de är många som har inspirerats. Neil Young, han, han blev så inspirerad så han sa jag måste till och med sluta lyssna på Dylan annars försvinner jag själv som artist. Allting jag gör känns som att jag bara gör det som Dylan har gjort. Eh, en som blev oerhört inspirerad av just den här låten det var Cornelis Vresvik som gjorde sin egen version. Han la ju för sig till ett ackord till för att få låten att funka för sig. Kalle Holm från albumet Getinghonung. Vi närmar oss slutet och vi lyssnar. Innan vi ser ljuset så måste vi se mörkret. Här kommer det med Kalle Holm, Cornelis egen tolkning av Ballad of Hollis Brown. Kalle Holm, han bodde i en stuga nere vid sjön. Kalle Holm, han bodde i en stuga nere sjön. Med fru och fyra ungar att försörja på sin lön. Och pappa, pappa, pappa, hej, har du inget knog? Och pappa, pappa, pappa, hej, har du inget knog? Gå till det sociala, de hjälper dig nog. Och råttorna springer och regnet regnar in. Gatorna springer och regnet regnar in. Socialassistenten har en föraktfull min. Du sitter still på dagarna som en trasig symaskin. Du sitter still på dagarna som en trasig symaskin. Så tar du fram din Mauser och ett extra magasin. lyser kall på en stuga nere vid sjön. Och månen lyser kall på en stuga nere vid sjön. Och Kalle går en vända och det knarrar i snön. Och Kalle, Kalle, Kalle, din hjärna står still. Och Kalle, Kalle, Kalle, din hjärna står still du grubblar dig fördärvad och vad tjänar det till? Sex skott i magasinet och bara hylsor kvar. Sex skott i magasinet och bara hylsor kvar. Och ambulansen kommer och ambulansen far. Kalle Holm och hans fru och hans ungar finns ej mer. Kalle Holm och hans fru och hans ungar finns det mer. Och Wallenberg vet ingenting och Palme han ler. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Du lyssnar på Fredagsfrallan special om Bob Dylan, årets Nobelpristagare i litteratur. Hörrni, men eh, jag måste bara reflektera för nu börjar närma sig julen och på tisdag är det Lucia. Och jag hoppas att alla män tar på sig Lucia-kronor och visar sig överallt till Lucia-kronor för att tysta kräken, för att tysta hatarna, för att tysta rasisterna. Min granne från Syrakusa ringde på dörren sent på kvällen. Hej, eh, hej, har du lite körigt imorgon? Är det okej okay om vi kör redan ikväll? Frågade hon och det brann mer än vanligt i hennes kolsvarta långa hår. <laughs> Nej men vänta nu, traditionen säger ju imorgon försökte jag. Åh, oh, inte du också, suckar hon. Vad är det med er? Jag får samma svar överallt. Imorgon. Försök vara lite flexibel, det kan väl ändå inte skada? Jo, jo. Ja, men jag tycker nog att vi siktar in oss på morgondagen, <laughs> framhärdar jag. Du kanske bara behöver lite mer av planering och effektiv schemaläggning. <laughs> Hon skakade på huvudet, vände sig om och tågade iväg. Då, då ses vi imorgon då, ropade jag. Men fick inget svar. Bara mörker. En av de främsta uttolkarna av Dylan på svenska, det tycker jag är Ulf Lundell. Och samtidigt så tycker jag det känns ganska skönt att få avsluta hitta den här specialen om Dylan med en sång om ljuset och värmen och ta hand om varandra och framförallt en längtan till julen. Tack för att ni har lyssnat. Sköt om er. Ha det bra. Så hörs vi säkert snart igen. Här kommer Ulf Lundell men snart kommer änglarna att landa. Fredagsfrallan med Jan Holmbom presenteras av Innebutiken och Audio Video i Tranås. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits FM.